dhaqqabachuuf goota kaleessaa kadhugaadhaaf jireenya soome dhaqqabachuuf goota kaleessaa kadhugaadhaaf jireenya soome ammal gadhee dhugunna tola gagabbadhee jiraachuun coome narra kaahee aduwwiin koome luka cabsaa gar garcabeenaa yaa'u bilisummaa malee hin taa'u Rabbi cabsaa gadhabinaa yaa'u bilisummaa malee hin taa'u bilisummaa malee hin taa'u bilisummaa malee hin taa'u bilisummaa malee hin taa'u bilisummaa malee hin taa'u. Haadha kutee faxoorraa albula kee farda boonsa. dhiiga ilmaan oromootu oromiyaa bilisoomsa teessoon isaa qaallittiidha masaraan isaa galma qeerroo oromiyaa fidhaaseenee tolen jenne dideroorro didiroorro teessoon isaa finfinneedha masaraan isaa galma qeerroo oromiyaa fufuriigee tolen jenne didiroorro didiroorro didiroorro. harree taatu malee ala bula oromiyaa fardi kooraa ala bula oromiyaa fardi kooraa gadhee taatu malee guyyaa gora eenyu mana oola guyyaa garaa eenyu mana oola tagaraarra nafnee garaachi garachuma bada hoola garaachi garaachuma bada hoola saba isaatiif jecha hayyuu mana hidhaa qooqa oola goonni mana hidhaa qooqa oola saba saati jecha hayyuu mana hidhaa qooqa oola goonni mana hidhaa qooqa oola. Qeerroo koo qeerroo keello qeerroo koo qeerroo koo qeerroo keelloo qeerroo koo keelloo koo goofaree kinniisa gooramaa guyyaa xiiqiroorroo. qeerrooko qeerroo keelloo qeerrooko hoo oh, keellooko oh. hoo goofarehee kinni booramaa guyyaa xiiqiroorroo qeellooko qeerroo keelloo qeerrooko hoo oh, keellooko hoo goofarehee kinni booramaa guyyaa xiiqiroorroo. Kohoottu jedhee lallaba dhiira dhiira dhaqqaba haa aandoidhaaf lula jibba haa. ಅಂದುಹಿನ ಜಿಬ್ಬಹ ಬಿರತ್ತಿದು ತಮಲಿ ಬಿರತ್ತಿದು ತಮಲೆ ಬಿರತ್ತಿದು ತಮಲೆ ಬಿರತ್ತಿದು ತಮಲೆ doyinaaf luyinatu dachii guute muhoo oromoon maraan dhume addunyaa irraa galihi dammaquu qabna malihi callisoon qabnu malihi dammaquu qabna malihi dammaquu qabna malihi callisuun qabnu malee callisuun qabnu malee callisuun qabnu malee daachee Itiyoophiyaa keessa bakka gadi jettu hin jiru duyda kiyya taatu malii daachee Oromiyaa keessa bakki gadi jettu hin jiru duyda kiyya taatu malii haagana takka gabroomi diina jala galii maarra faree maarra faree hin rafuu maarra faree hin rafuu maarra faree hin rafuu. Bineensi mataa kiyya kalee walitti qabihee affeelee nyaataa turihee har'allee walitti qabihee affeelee na nyaachuu dhahaaf kaata qophii xumurihee kaata qophihee xumure mataa na qabee jira haa maarrafa hin rafuu maarrafaree hin rafuu mataan kiyya warii gamihee mataan kiyya warii gamihee anqaamaa irraan hafuuhuu anqaamaa irraan hafuuhuu mataan na du'e qaamaan jiraachuun anaaf safu jiraachuun anaaf safu jiraachuun anaaf safu jiraachuun anaaf safu. Gaabiin ati uffattu sun bilisummaan bareedaa suufni ati uffattu sun bilisummaan bareedaa firaashni ati raraftu sun bilisummaan bareedaa akkamitti sitti bareedde uffattee deemtaa. akkamitti sitti nyaatti gabbatti deemtaa mormasi muraa jiru yaa sangaa foonuti ilaha kaa'ii falmi maaleyda kaa'ii falmi maaleyda kaa'ii falmi maaleyda kaa'ii falmi maaleyda kaa'ii falmi maaleyda. Kurma ta'uun gaafa bilisoomni amma sangaa taanerra kurma ta'uun gaafa bilisoomni amma sangaa taanerra. gaafa kormi hidhaan seeniin falmanneerra aanneerra gaafa kormi warii gamiin falmanneerra aanneerra ijoollee kaabanneerra gurra ambaa ganneerra gurra ambaa gurra jiraachuuf du'uuf orummaa keennaan genne jirra qarrirra osoo nu mana teennuhu kuunnuuf qalamee dhume mixiin nyaachuu lagatte kuunnuuf nyaata lagatte. gallee biraa rafnirra gallee biraa rafnirra osoo oromoon hin jiraatinii osoo oromiyaan hin jiraatinii jarri nuuf jecha dhumee mixii nyaachuu lagatte sunii jarri nuuf jecha dhumuuf nyaata lagate kunii beekaa manni isaanii silaa filaaneetiirra silaa filaaneetirraa. guula harkisa gabrummaatu gara keenya gaffidee guula harkisa gabrummaatu gara keenya gaffidee dhufee nutti gabbuunahan jarri akka kennaa miti gabrummaa baachuu didee gabrummaa baachuu didee kan biyyee addaan saakii gabrummaa baachuu manna hobbaafachuu wayya jidee biyyee jala lixee yoo qaamni jala lamshayii sammuu yaadee fillihi arrabni dubbatii fillihi kopha ha'uufii maal fidee laamshufne jiraachuu manna fuul takkatti hobbaafachuu wayya jechuun qabsaa hon urumoo qaallitti nyaata didee yoo nuti qabsaa hin himihi yoo nuti laamshuu taanihi warra du'e makamu jara osoo baroodu addunyaa dhiisee lite addunyaa dhiisee lite addunyaa dhiisee lite. Haada kuuseera faxoorraa albulatu farda boonsaa dhiiga ilmaan oromootu oromiyaa bilisoomsa teessoonisaa isaa qaallittiidha masaraan isaa galma qeerroo oromiyaa seenee toleen jennee didiroorroo didiroorroo didiroorroo. teessoon isaa finfinneedha manni isaa galma qeerroo oromiyaa fufureegee toleen jennee didiroorroo didiroorroo didiroorroo harree taatu malee ala bula oromiyaa fardi kooraa ala oromiyaa fardi kooraa gadhee taatu malee guyyaa gora ennuu mana oolaa guyyaa goraa'inu mana oolaa tagaraarra naflee garaachi garaachumaa bada hoolaa garaachi garaachumaa bada hoolaa saba isaatiif jecha gunni mana hidhaa qooqa oolaa hayyuun mana hidhaa qooqa oolaa. itti deebi'inaan jettu itti deebi'inaan jettu anis ofirraa bahii durumaanuu biyya irra uumame wayarra biyya tahiyee durumaanuu biyya irra uumame wayarra biyya tahiyee biyyi haadha tiyyaha oromiyaan naaf biyyaha yoo biyyallee gadhiise haadha tiyyattu hoogalaa haadha tiyyaa hoogalaa hogala yoo jiraanne wal garrahaa yoo jiraanne wal garrahaa obboroo bilisummahaa yoo jiraanne wal garra obboroo bilisummahaa يوجراني والقرى أفرو بلسمها يودو إفتيس أجلما دامسي إسني دامه أن دامسي سني دامه يوم اللي تكمها أن دامسي إسني دامه يوم اللي تكمها يا لفي لفتنا الرقب رمت أرممهان يا لفي لفتنا الرقب رمت أرممهان لفي وقفته لفي جرب قدها لفي تهدسها بالرقوف lafi eh, hailee fidaa lafeen gootota kumaatama haa ta isiniif caccabdi diddee sirna gabrumma haa kalee gootota sanuhu akka asheeta garbuku wanni diinni nu keessa haasukkumate affeelee nyaateef dhabuu keenya tokkumma haa haa qabsoofnu hundumahaan haa qabsoofnu hundumahaa haa qabsoofnu hundumahaan galanni keessan qumu haa ta'u bilisummaa haa kursii dhiiga gubbaa dhiiga miila kursii dhiiga keenya gubbaa taa'ee dhiiga keenya jiisu haroo dhiiga keenya keessa yoo laalu eenyummaan saha waa oromoon ibsu roorroo kalee nurra deebisuudhaaf filannoof qopheesse goota roorroo kalee irraa kaase mana hidhaa geesse. Jawaar mana hidhaa taa'a amaarri filannoof qophaa'a. qeerroon mana hidhaa taa'a amaarri filannoof qophaa'a abaa'oo mana hidhaa taa'a amaarri filannoof qophaa'a maaliree yaa waaqa maaliree yaa rabbi amriin hunduu hima biraa yaa'a maaliree yaa rabbi maaliree yaa rabbi amriin hunduu hima biraa yaa'a maaliree yaa rabbi amriin hunduu hima biraa yaa'a durratti deebiftaa roorroo kalee osoo goonoo qabsoo hadhaahaa durratti deebiftaa roorroo kalee osoo goonoo qabsoo hadhaahaa filannoo hin jiru hin jiru hin jiru jawaar bayu malee filannoon hin jiru hin jiru hin jiru baqqeen bayu malee filannoon hin jiru hin jiru hin jiru hamzaan bayu malee filannoon hin jiru hin jiru hin jiru shamsuun bayu malee filannoon hin jiru hin jiru hin jiru jaalaf dinaggaa bayu malee filannoon hin jiru hin jiru